Sura 55. Ar-Rahman Milostivi Medina 78 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Ar-Rahman Milostivi علم القرآن poučava Kur'anu, خلق الإنسان stvara čovjeka, علمه البيان uči ga govoru. الشمس والقمر بحسبان Sunce i mjesec utvrđenim putanjama plove. والنجم والشجر يسجدان I trava i drveće se pokoravaju. والسماء رفعها ووضع الميزان a nebo je digao i postavio je terazije ألا تطغوا في الميزان da ne prelazite granice u mjerenju وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte والأرض وضعها للأنام a zemlju je za stvorenja razastro فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama والحب الحب ذو العصف والريحان I žita sa lišćem i miomirisna cvijeća. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ pa koju blagodat gospodara svoga poričete. On je čovjeka od osušene ilovače, kao što je grnčarija stvorio. وخلق الجان من مارج من نار أجينا od plamene vatre. فبأي آلاء ربكما تكذبان pa koju blagodat gospodara svoga poričete. Rabbul mašriqajni wa rabbul magribain. Gospodara dva istoka i dva zapada. Fabi aji alai rabbikuma Pa koju blagodat gospodara svoga poričete. Marajal bahrain jeltakijan. Pustio je dva mora da se dodiruju. Bainahuma barzakhun la jabgijan. Između njih je pregrada i oni se ne miješaju. Fabi aji alai rabbi ربكما تكذبان Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Iz njih se vadi biser i merđan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa, koju blagodat gospodara svoga poričete? وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu. Pa, koju blagodat gospodara svoga poričete. Sve što je na zemlji, prolazno je. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Ostaje samo gospodar tvoj, veličanstveni i plemeniti. Fabi aji alai rabbikuma tukaziban. koju blagodat gospodara svoga poričete. Jas'aluhu man fis samavati wal ard. Kulla jaumin huwa fi Njemu se mole oni koji su na nebesima i na zemlji. Svakog časa on se zanima nečim. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Polagaćete ćete mi račun, o ljudi, اجيني فبأي آلاء ربكما تكذبان koju blagodat gospodara svoga poričete. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Od družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران Na vas će se ognjen plameni rastopljeni jed prolivati i vi se nećete moći odbraniti. Fabi aji rabbikuma Pa, koju blagodat gospodara svoga poričete. Pa idan šak انشقت السماء فكانت وردة كالدهان A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane, فبأي آلاء ربكما تكذبان pa koju blagodat gospodara svoga poričete? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Tog dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa, koju blagodat gospodara svoga poričete? Jorafu l-muđrimuna bisimahum nevasi wal akodam. Griješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون Evo, to je džehennem koji su griješnici poricali. يطوفون بينها وبين حميم آن I između vatre i ključale vode oni će kružiti. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa, koju blagodat gospodara svoga poričete? ولمن خاف مقام ربه جنتان A za onoga koji se stajanja pred gospodarom svojim bojao, bit će dva perivoja. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa, koju blagodat gospodara svoga poričete? ذواتا أفنان Puna stabala granatih, فبأي آلاء ربكما تكذبان pa koju blagodat gospodara svoga poričete? فيهما عينان تجريان U kojima će biti dva izvora koja će teći. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? فيهما من كل فاكهة زوجان U njima će od svakog voća po dvije vrste biti. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان Odmarat će se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja na dohvat ruke će stajati. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa, koju blagodat gospodara svoga poričete? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? كأنهن الياقوت والمرجان biće kao rubin i biser. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّ ربكما تكذبان Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Zar nagrada za dobro učinjeno dijelo može biti nešto drugo do dobro? فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? ومن دونهما جنتان Osim ta dva, bit će još dva neznatnija perivoja. Pa bi aji Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Mudahan zelena. Fabi aji alai rabbikuma tukaziban. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Fihima ajnani nadahatan. Sa izvorima koji prskaju u svakom فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? فيهما فاكهة ونخل ورمان U njima će biti voća i palmi i šipaka. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? فيهن خيرات حسان U njima će biti ljepotica naravi divnih. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? حور مقصورات في الخيام hurija u šatorima skrivenih. Pa bi ala i rabbikuma Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Lam jatumis يَمَسْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ koje prije njih ni čovjek, ni džin nije dodirnuo. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena čilimima čarobnim i prekrasnim. فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Neka je uzvišeno ime gospodara Tvoga, veličanstvenog i plemenitog.